Значить, це все-таки почалася війна. Гітлерівці вдарили гарматами і танками, і заставі довелося відступити. Нічого. Довго це не триватиме. В дію вступлять регулярні війська, і фашистів проженуть з нашої землі. В очах потемніло, і довелося довго сидіти нерухомо, доки минув біль. І тоді знову одна тільки думка заполонила все її єство. Де Володимир? Не міг він відступити, покинувши її на призволяще, не розбудивши, не подавши звістки про себе. Він десь тут. Треба його знайти. Вона примусила себе встати, похитнулася, потім, усе ж таки витримуючи рівновагу, пішла шукати чоловіка. Мабуть, отак повільно і неспішно ходили по бойовиськах, де полягли розгромлені дружини, жінки воїнів, загиблих на полі бою, шукали рідних, заглядали у мертві обличчя, боялися переконатися, що це він, саме він, рідний, коханий, єдиний у світі. Галині не довелося довго ходити шукаючи. Ще тижнів зо два тому капітан Матузов наказав викопати глибокі щілини й окопи, побудував хай символічну, позбавлену важкої зброї, оборону застави звичайно, без артилерії, нічого не могли вдіяти прикордонники проти танків. Але гранати у них були, і просто як на прогулянці німцям пройти не вдалося. Три важких вогнем опалених надовби виднілися там, де колись копали окопи. І саме туди пішла Галина, ще не в змозі збагнути повною мірою трагічність подій цього жаркого червневого дня. Капітан Стороженко лежав на бруствері окопу, перехилившись через невисокий глинястий горбочок і далеко вперед витягнувши праву руку. Метрів за двадцять перед окопом, опустивши до землі довгу гармату з надульним гальмом, чимось схожий на сірого слона з мертвим обвислим хоботом, стояв обпалений танк і білими прямокутниками мальовані вермахтівські хрести були ясно окреслені, не осипалися від пекельного жару пожежі. Видно, вистрибнув з окопу капітан, став на повний зріст, кинув гранату і влучив точно, але й сам упав, прошитий кулеметною чергою. Галина підійшла до чоловіка так, ніби не взнала нічого несподіваного присіла поруч на бруствер, взяла за плечі важке мертве тіло, перевернула горілиць. Чотири криваві плями на гімнастерці не привернули її уваги. Вона дивилася тільки на обличчя, обпалене вогнем, сумовито спокійне, позначене смертю. Сльози не з'являлися на її очах. Вона ворушилась дивилася, жила, навіть наказувала собі щось зрозуміти, ніби в глибокому кошмарному сні, який рано чи пізно мусив закінчитися. Сонце котилося і котилося по небу, а вона все дивилася на мертве обличчя чоловіка, не в силі поглядом відірватися від його застиглої краси. В житті він ніколи не був дуже вродливим, капітан Стороженко. Але тепер лице його стало прекрасним. У цілковитій тиші вона відчула якийсь рух, м'який дотик до обличчя озирнулася. Сильний вітер нагинав крони високих яворів довкола застави. Десь далеко на сході темнішало небо широким чорним крилом огортала небосхил зловісна грозова хмара. Поруч в окопі лежав ще один солдат, зібганий, маленький. Далі за бруствером ще троє, праворуч ще один. Усього разом з капітаном шестеро. Теж решта. Мабуть, капітан Матузов вивів свою заставу з під танкового удару і для відходу залишив групу прикриття залишив на певну смерть, знаючи, що більше ніколи в житті не зустріне капітана Стороженка. Зараз ця думка не викликала обурення. Жорстокі й безжальні закони війни вже вступили в свою силу, і ніхто не мав права обурюватися з їхньої жорстокості. Для того, щоб могли живими відійти сотні людей, шістьом випало вмерти. У роті пересохло, і язик став боліти, розпухати, не могла проковтнути слину. Нічого не придумавши і не визначивши, так ніби вела її за руку чужа, невидима і незбагненна воля. Галина підвелася, повільно переставляючи замлілі ноги, повернулася на заставу, зайшла у свою кімнату, з прозорої чудом уцілілої скляної карафи довго пила теплу воду, знову сіла на ліжко, посиділа, дивлячись через розвалену стіну на зелений ліс.